LEGI LIBROIN DUM LA PANDEMIO LA TIEL NOMATA SOZIA ISOLIGIO AU QUARANTENO ONI DIRE CAUSAS MENSAIN PERTURBOINA. SHAINAS CHE PLEI MULTE HOMOI TROVAS MALFAZILE CUN VIVI DUM LONGA TEMPO EXCLUSIVE CON SIEI FAMILIANOI AU NUR CON SI MEM. ONI DEVAS HAVI BONAIN RELATOINA con si mem por el teni tiun rigoran tempon. Tio conducas al serciado de ocupoi quiui povas mildigi la isoletson. Inter reto estas compreneble nia granda, ciea camarado. Per gi ni parolas al forai amicoi cae familianoi, spectas filmoin, raportoin, informoin, prelegoin en reala tempo cae ec profesie laboras. Quas au fenestro, quiu estigas la senton che ni rigardas cae travivas la mondon per ecrano. Suffice contentiga solvo. Tamen, libroi devus esti same gravae cunuloi por homoi en quaranteno. Legi bonan libron estas unu el la plei ricigai travivajoi relate nian mensan sanon. Estus do espereble che plei multe homoi legas plida libroi dum pandemio ciam oni devas longe restadi heime. Concerni legadon de libroi, Chin usona verkistino Ji Li decidis fari radicalan inviton al la monda legema publico. En la comenzo de marto du mil dudec, si scribis. En tempo de isoligio, ciel multae el vi, mi sercis ion indan en mia libro shranco ne necessis longe serci. Tie staris la libroi de Tolstoi, la maestra registrinto de realo, lau dirajo de Stefan Zweig. Mi conectas ciu mi raitas inviti vin, legi, cae pridiscuti, milito cae pazzo, cun mi. Mi el trovis che iu pli mal certa estas la vivo, despli da solidezzo cae structuro la romanoi de Tolstoi donas. Cae si creis conton en la conata reteo Twitter kie homoi devus secvi programon de ciutag legado de po dec quin pagioi de tiu amplexa verco dum tri monatoi, cae intertempe, la partoprenantoi povus discuti pritiu epoc fara verco de la genia russa autoro. Suffice audazza entrepreno. Tiu romanego en havas pli mil pagioi, cae la famon che gi la ziga pesa legajo. Sed, por nia surpriso, pli ol tri mil homoi inscribidis en tiun liston. Kiom da ili atingos la finon de tiu maratono, mines sias. Milito cae pazzo temas pri la vivo en Rusujo en la tempo de Napoleono. Gi shaine estis traducita al Esperanto de la rusa pioniro Ivan Shiryaev. Sed lia manuscripto bedaurinde perdigis. Citiun informon confirmas la historio de la esperanta literaturo de Minaya cae Silver. Tiu iniziato pensigis min pri nia esperanta comunumo. Ciu ni legas pli da libroi dum la quaranteno? Se ni devus organizi grupan legadon de libro en nia lingvo quion vercon ni electus. Ciu ni electus mamute grandan libron au simple classicajon quion ciu esperantisto devus coni. Ciu similan lego programon ni povus fari por etai grupoi de amicoi cioi virtuale interchangius sia in critico in kai analizo pri electita grava verco la esperanta sumo iniciatita de la conata activulo hori yasuo kunigas ses foie en ciu iaro centoin da legemuloi, set en gi ciu partoprenanto mem electas sian libron. Ancaut tiu estas heroa agado, sen depende de pandemio. Ni ne forgesu, sen depende de pandemio, legi libren estas essence grave.